Barat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh M. Hamim Tohari, Mas Joko Pundung, Dusun Pundung, Desa Kacangan, Kecamatan Malu, Bojonegoro. kedadian iki tak alami nalika aku isih kerja ana ing Jakarta. Maklum bae nalikane lulus SMP tahun 2003, aku langsung berangkat merantau ana ing Jakarta. Dadi akeh banget kedadian lan pengalaman kang akeh migunani kanggo uripku tak alami ana ing kutha iku. Waktu iku tahun 2005 pas ulan poso meh akhir. Aku dipecat saka nggonku gawe amarga aku nglakoni kesalahan sing kanggo pihak kantor kesalahan kuwi ora bisa ditoleransi meneh. Aku metu tanpa oleh pesangon bapar blas. Syukur wae aku ora dikon bayar ganti rugimu pilih kantor sing tak tabrakno. Akhirnya aku balik kampung kanti tangan kosong. Wis meh sak wulan aku nganggur ning desaku, kanggo ngisi wektuku aku melu ngiwangi bapakku dadi wong tani karo ngenteni kabar saka bulikku, yen wis ana gawean ora suwe akhire buliku ngabari yen aku kondang mangkat mergo wis ana gawean sak mangkat aku pamitan karo guru spiritualku sing jenenge Pak Arif Mustaqim Aku diwene doa-doa kanggo dagang kang lo dihadiahi utawa jimat kang arane mustika kayu merah delima oleh narik langsung ke alam goib. Wis rongulan anggonku dagang bakso malang, nanging ora ana penambahan penghasilan sing rodok luwung. Wis tak coba sabar nanging kepiye meneh kanggo nyukupi kebutuhanku wae ora nutut. Luweh-luweh kanggo nyelengi. Segala macam usaha lahir batin wis tak coba termasuk amalan-amalan sing tak duweni. Wis tak ketok kabeh. Ananging durung ana kasil sing kematon. Akhire aku kandha karo bulik supaya digolekno gawean liya wae. Akhire nayuh wae ora suwe aku wis oleh gawean meneh, yaiku njogo omah kosong omahe wong nasroni, saka Batak. Lah, iki awal kedadian mistik sing tak alami kang ora bakal bisa tak lalekno sak urip-uripku. Wis aku diterke bosku saka ngomah tinggali neng menteng nuju omah sing arep tak jaga ning manggone kebun jeruk. Aku diterne kanggo mobil Toyota Avanza karo supir sing jenenge Mas Riman saka Cilacap. Nalika teko omah sing arep tak jaga lagi tekan jebul wae aku wis krasa ora kepenak. Omah iku katon angker. omah sing modele gaya klasik sing kawak banget mbuh model apa ya ora ngerti sing jelas dudu kaya model omah saiki ditambah wit-witan kang reguyung karo sukete dhuwure mesak gedhek jarene wong jenuguran pas mlebu pisananing omah iku ana gondo pengap kang ora enak ak banget ambune maklum bae wiwit omah iku dibangun tahun 1997 omah iku mung dinggone rong taun Pancen jarine sak wulan sak durunge aku mlebu, penjagane sing sak aku nembe metu. Nanging omahku ketoke ora pati dirawat karo sing jaga sing dhisik. Dadine rusuh wis amit-amit. Aku dijak ndelok-ndelok kabeh ruangan ning omahku karo bosku dikancane karo Pak Sapam sing jenenge aku Israeli. Miwit lantai dasar tumekani lantai dhuwur. Pas ning lantai dhuwur ya lantai loro ana kamar mandi sing ora ana klosete. Pas lawang iku tak buka aku kaget banget. Mergo gandane rada-rada wangi kaya gandane pandan. Terus kaya ana rasa sing aneh ning atiku. Mbah, rasa apa aku ora ngerti. Ditambah ning ruang tengah ana patung salib utawa Yesus, iku gawe atiku rada wedi. Wis bubar anggonku ndelok kabeh ruangan, akhire bosku pamit mulih. sadurunge mulih supire sing arane Mas Riman mau takon karo aku. Kowe wedi apa ora ning kene dhewean? Wani, Mas. Kowe sing ati-ati. Ono jare Mas Riman sadurunge mulih. Ora suwe bos lunga wis ana swara adzan kang nandhake wis wayahe salat magrib. Aku adus terus salin klambi sing resik kanggo sembahyang. Wektu aku mulai salat maghrib saka lantai dhuwur tepate sisih kamar mandi sing ora ana klosete mau kaya ana swara wong buka lawang terus kaya ana swara wong nyeret-nyeret bangku terus swara wong mlaku terus swara apa wae sing nandhake ning lantai dhuwur ana kegiatan sakjane aku ya rada wedi nanging ora pati tak gagas mergo aku lagi sembahyang tak usahake aku bisa salat kanthi khusyuk Sak bubare salat maghrib aku wiritan kanthi wiritan kang biasa digunakake wong nang musala utawa masjid. Nanging suwene nggonku wiritan suara-suara mau ora nambah ilang nanging malah nambah dadi Parai Wektu aku wiritan teko ayat kursi saka dhuwur ana swara banter banget kaya swara wong nendang lawang. Setengah wedi aku eling yen jarine ayat kursiku bisa ngusir setan. Pas ayat terakhir mau tak waca bola-bali urung ganeping telu olehku maca. wis dikagetake karo munculi e wong wadon kang ora ngerti saka ngendi sangkan parane klambine putih rambute dawa ruwe-ruwe matane mendulo nyawang aku kaya-kaya geting geting banget karo aku awakku mbuh piye rasane kaya-kaya ora mancik bumi wuluku jemborok jantungku deg-degan ora karu-karuan jenuntrunge karo wedi sing banget-banget aku nyawang motone wong wadon mau kaya-kaya mekan abang aku arep mlayu nanging rasane awakku kantil karo bumi tak sadar sadarno awakku kanthi nyebut asmane pangeran akhir aku kepeksa aku ngetokke ajian pamungkasku yaiku ajian kasribu alias lari ngibrit Tak saut kunci omah sing ana ing sampingku aku mlayu kaya-kaya ora mancik bumi mergo saking wediku Ketepaan ning cedak omahku mau ana warung Indomie Kanti awak gemeteran aku pesen mie goreng sak mangkok. Mergo aku ya pancen rada luwe mergo wiwit awan durung mangan. Ning sebelahku ana Pak Satpam kang jaga komplek peruman sing tak panggoni. Tukange warung mau takon karo Pak Satpam. Pak, omane pojokan kae kok lampune mekan ya Pak? Kan ora biasane. Yo Kang, pancen jari diawan bose mrono karo nggowo cah lanang. paling dikon kono karo kon resik-resik wong jare omahku arep dikontrakke ujare Pak Satpam terus tukang warung mau takon meneh kok wani ya Kang kon jaga omah kaya ngono ane aku kok ora wani jarine ning pojokane kae ya dinggone karo kuntil anak sing gendongi cah bayi apa iku gendrungune sing mati nglairno anake kae sapa mau mangsuli iya carine ukaryo tau diwedeni Pak Joko Bengi aku wae yen Joko Bengi ngene iki jarang liwat kono kok rodok suwe anggone wong loro mau jagongan sangsaya tak rungokke sangsaya gawe aku tambah wedi akhire mergo suwe nggon kulunggo warung kono padahal sing tak pangan wis entek wiwit mau satpam iku banjur takon karo aku lha adik iki sinten kok ketingali mboten laring ngriki nggih pak Kula niki sing jaga omah teng pojokan iko. Jawabe gawe Pak Satpam karo sing ni warung mau kaget. Sampeyan ora ora wedi iki, terus diwedeni apa ora? Pak Satpam mau takon. Oke, Pak. Kula wau diwedeni kuntil anak makane kula mlayu mriki. Lah kuntil anake lanang po wadon? Wadon, Pak. Lah mahe wonten apa to? Syukur nek wadon, soalé nek lanang kuwi mangan wong. Jawab jawabe satpam iku suwe anggonku ngobrol karo wong loro iku nganti warunge ditutup mergo kebanjiran maklum Jakarta yen udan sithik wae mesti banjir mergo gote macet karo laran gelem ora gelem aku kudu bali ning panggonanku mergo arep melu ngiyuk nang pos satpam tapi pose mau cilik banget ning bisa dinggo lungguan wong siji cirakane omah sing tak jaga ya melu kebanjiran kasur tanpa bayang sing tak gelar ning ngarep kamarku ngambang ning banyu banjir iso ora iso aku kudu ngungsi ning lantai dhuwur wah banget cirakaku yen kudu munggah ning lantai loro sing ana gendruwune mau akhirnya tak putuske aku ning ruang tamu ning lantai ngisor mergo ruang tamune dhuwur suwengimu munut aku ra geseh saka sajadah sing tak woni wiritan swara gludakan sing ning dhuwur wis ora tak gagas senajan asrine aku isih banget banget wediku iki tak alami nganti pirang-pirang dino akhire jarak ora suwe bosku mrono menehi uang belanja ketepaan banget aku leh duit akhirnya duit mau tak gunake kanggo nelpon Pak Arif Mustain guruku kang duweni padepuan ana ing kampung Garo Pak Arif aku dilingke karo amalan kang nate dijasake kanthi kula. Ngendikane Pak Arif amalanku duweni mah kang panas kaya geni. Saenggo bangsa lelembut ora wani nyedhak apa meneh maujud, mergo bakal bisa kobong karo karo karomah amalan iku. Tekun banget nunku ngamalke amalan saka Pak Arif pancen aja meneh maujud. Gawe swara-swara wae wis ora bisa. Dadi akhir aku bisa wis ora diganggu meneh. sak aku mergawe ning kono akhire aku metu mergo bayane ora sesuai karo perjanjiane wis samene cerita saka aku ya kuwi jimatres jimatres saka pundung kacangan malu bojonegoro bersama tim jimat